pestahanipun. Dene nami kula Kang Besut. Atane lu biyen. <laughs> Penyenge tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen nah. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ae. Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Kanu <laughs> nyewa. Saiki banding setir aku garap tegal aku. Kandani kok. Pertanian, pertanian. Pertanian saiki wis maju ati rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Ono oh, ya. yeah. <laughs> <laughs> eh nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang gone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dintup kala jengking. Wayahe beduk kelongkongan ana tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan beduk iku ana ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang gone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana beduk dudu-dudur iku ngomong. Eh bismillahirrahmanirrahim. beduk sali Allah sih jari popo kan apa-apa jari biang kadok barang-barang. Bawang putihnya sih bakal ngabang simpang Bawang timur digawe acar. Geduk dia nih ngono iki. Tak kandhani ngono gak percaya. Kayak ini malah dihintup oleh jengking. nah ngecepok lewat bening. <laughs> eh, lewat bening ya apa sih aku? Lu apa ngomel Yuk, ngame. Lho ya kak, yo ya ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih. Banting oh, setir? Heeh. Mm -mm. apa ini banting? Setir safari. <laughs> Wah, pokoknya banting setir kok setir banting setir iku ya, ambil lali. Oh, ngale. Ngale ya omae iki. Heh? Diosong. Gak didol. Ya apa sih omae? Oh, lagi nyambut gawe lak nomat abang kurang. Pak Jodo, sampean ku apa? Heeh, mm, saiki gara tegal ae wis ya kong loro ya. Wis kau. Ini mari, hmm. apa iku gak digawe kamar mari? Gawe apa? Kerangkengnya. Teknik apa? Peternakan. Peternakan apa? Pedes. Eh? Pedes. Ah, kau ini ngembari bakron lah. Lalu kalian peternakan apa ya? Ayam atau bebek lah. Gak bisa, Pak Dewi. Kita pakai ini angel. Alah, saya ini ake. Ya, apa yang dihingga ulo? Eh? Ulo? Ya, ini kobra. Eh, aja, saya masih ini kobra. Mare pokoro ae ngono. Lah ya apa iku enake kamar. Wis bapak dibongkar ae, Kak. Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung. <laughs> seneng amen turu Tegal. Kae suku wis bab ban kono. Anane ponak-ponakmu sing teko desa, mrene sik dinggone kono. Nek kamar kosong suwe-suwe ngono nang tinggoni. Dinggone kondurku. Iya. Kak. Ya bendine aku disambangi karena kene kamare lak mek loro sih. Engko kon turu kamar situ, kamar situ kok turu dhewe dewe Biar lah aja dhewe dewe lah sampean sing gak gelem. Ah, sing cari sing dhisik kok aja dhewe-dhewe. Lah sing gak gelem soalnya aku. Adem iku. Oh. Ya ana selimut ya semul anu kumulan selimut limo. Ayo bosen sih bola balik kumulan selimut ta. Selimute lu kurang lemah ngono kok tak kandhang Pak Bejo. Aku lah ngene pengimut. Ngimut derek, ngimut derek yang kata. Kayak iki apa iki tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu ndalek nang ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku, ana udan. Ngekum kodhok. Eh, kodok dikum? Iya. Gak udang kodoknya mati. Kono kodok dikum. Saya apa? Saya kus ngena gotong royong nyambut gawang loro. Pak duwe seumur ta? Terus umure? Lah, aku sing ngangsul kon sing mekul. Mekul banyu digawa nang sawah. Ya iku agak iso dukur iku. Apa? Wah, kan kok iso dukur, iso dukur. Ya apa wis dongan mekul. Tadi gledeki ae kok ya? Eh? Gledeki ae. Lho wong lho tegel digledek ronjalan entek banyune. Utak kabeh. Iya nek kapan nang gone ambung aspalan kon niku. Repot iku ae tukuan apa saiki paralon. Eh? Iya paralon di sene kono dilekno nang sawah. Paralon. Nang gone tegalan iya. Disekno nak iya boleh disekno gano mesine. Ya sampean nimbo. Aku nimbo. Heeh, mm, disekno rono. Kon sing delok nang kono ya. Iya. Enak. Nek e. mbok aku celuk-celuk wis. Eh, wis ae. Iya. Kok padahal ngurak manuk ae. <laughs> Repot sampean iki. Ya apa? Ya wis didelok rono ya. Masih kurang. Eh? Masih entek pisan. Masih? Iya. Lho, Mas sing endi, Mas? Mas sing kono nang asrama. Tak kei wong kok. Mas kok repot wong tani gak ngerti Mas. Iya saiki ya usume omo iki ya. Omo apa? Eh? Omo apa? Omo bojone Pak Kromo. lho omo wereng wereng coklat kan iki. Lho disemprot dengan obate saiki. Uwe. Obat apa? Nek semprot cet yo sampai abang ya gak mati Iku lawang lah. Ha iki jebur iki nongone Lamtorogong iku ana omo iku parane iki. Iku lho kutu loncat. kutu loncat. Iya, kudu loncat, loncat tinggi. <laughs> Iku olahraga iku. Ah, iya iku tambah nemen iku, sampe lamtoro iku akeh sing mati. Padahal iku gawe pakane sapi ya. Ah, iya, kaya apa gawe pakane wong barang enek iku. Lamtorone. Hmm, Ayo. Ah, Saiki nek kapan kono-kono tengah sawah kon tak kandhani ya. Lha apa? Lho, kok nek tengah sawah iku ambek umi-umi oh. Lho, sing ana wong gendeng aku lan. Lho, umi-umi itu apa sih? supaya kacau tuh tulung. Heeh, aku mah kok kerungu sampean ngomong ngono bareng. Apa aku nang salah sepatuan. Eh? Sepatuan. Sepatu boot. Mangkane. Tak itu. iku lho. Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh lah opo kok sepatu but ya niwak kan. Saiki nek iya. kapan nang tengah sawah nunggu gentenan, eh? ya. Nunggu di sawah gentenan parine lagi pangani manuk ae. Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing tarik, wong iso oyak-oyak iko lho. Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih? Kon iku. Wong wongan. Eh wong wongan. Hmm. Kok aku sing nunggu. Ketimbangane ngono aku apa tariken. <laughs> Nang aku sing ngene nggih. Iya nggo selendang sampean. Iya tapi nek kapan nek kono ya nggo nek kapan apa udan. Kon aja ngiyup nang dindi. Aja ngiyup itu dayang aja. Wong ana gubuke. Eh? Gubuk. Gubuke roboh. Lho alah. Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Nggone kapan aku dandersa ngiyupno nggone wit kae raja wis. Kene. iku wis suwe dadi gae. <laughs> Wis kon nama ya kamel pisan tuku mes terus bedaran ya apa? Iya yang ndelok, tanduran kok ya. Iya iya. Kurang asa ah, iki ngene. Cepakno nggawa panganan pisan nang kono kono hmm. digawe maman. Mam. Iya. Nggo kendi. Eh? Nggo kendi. Isine napa? Tari bondam nang kono. Oh, kono. Ayo tuku mes arek. ta? Pamanmu nek oleh borongan murah. Ya apa? Menteri irit dhisiki ae kok kuburan iki kok. Ya. Lah ya paman lah sebelah kuburan iki kok. Kari ta wis dhisik ngono lho. Eh, Bos. Eh, Bos aku kari. Eh, ngomong ri. Iki mau ora pundan ae. Lah apa kok caterono iku? Oh, wit kepe gedhe mang sak wit po mang ngono kuburan. Sebelah sebelah bae. Sebelah gak ngerti aku. Iya. Dhisik-dhisik ndi? Po ini. Iki lho. Lah iki lho sebelah sebelah lepek. dadal apa sih? Po. Lho iki lak mangga iki. Opo oh, mangga padha <laughs> ae. Oh, kok niku <laughs> padha ta? Padha mangga pelempo padha ae. Eh, Bek. Nah. Apa? Ojo nang wah grombol-grombol kok dinten tawon tenan. Lah, cek cek senenge poe gede-gede. Lah, lah, ya wis seru ya. Ojo kene po rajo kabi lho. Lha, iya, lah iya. Dolene jaran mari wis situk pira nampak manut. Ah. Wah, kok niku iki tak gawe dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. kaos kaki sewu telu enak borongan lho ana gaya cerah ya bangkrut tapi aku dadi safari ngono ngene lho lek amri iki dhuwit oleh akeh ya iya terus ana wong tuku situ dilayani meneh ana tuku loro meneh meneh hmm. dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500 ewu lho gak bakal butuh ngono lho nek enak siji meneh loro meneh telu meneh lho <laughs> Ya wit nek kuat gak kuat lambe yo. Mawur nek pegel ngawur ae. Tapi yo yo nyawangi paman ta. Yo apa nak ina? Ya duwe sak. Yo wit duwe ae saiki. Iya duwe ana duwe. Wis hitung dhisik lah dhisik. Nduri kuwi hitung pira engko baru rugi puno iki. Kate itu diitung lho iki lho pokoke borongan iki. Borongan. Tepat entek ngono lho. Sak ngono. Iki 1000 sing Wis dadi 250 lho. Iya, tapi anu ku lho woe. Woe woe. Sak wit iki 1000. Sak wit 4000. Iku ana lek 100.000 biji. Lah iya mulane. Wong gak diitung lah yo. Apa <laughs> dhewe kira-kira? Pokoke wong ya kelo gembel. Ora wong sak wit kuwi 1000 ya. 10 wit lho akeh lho kilo. Lah ping 10 wit pira? Ayo. Ngono ngono. Wis saiki aja kakek ngomong pokok tak duwiki. Iya iya iya. Arek ah, jak terus mana iki kok badine akeh. Lah iya. Nang duwi ana Iya iya. Ngono. Wong rasane cek banter badine akeh. <laughs> Duit aku gowo sinak duwi. Lah iya nek ngono. Heeh. Hitungan. Pira. tuh tu Allah, telo oh, polo, pak Allah, Pak Allah itu Pak Pak Bayan. Pak Allah, iku. Apa njaluk sapi Pak polo barang. Pak polo. Aduh, wis 200. Hmm. Ya, 250. Ya. Tak gawe dhuwit ya. Ya ya ya wis wis. Wis kok iki peno. Wis. Jarno gak apa-apa peno oh. duwe ya, gak ya, apa-apa. Ya wis aku iki. Peno dhewe. Ya. ya, pokoke kon dodol aku tuku lho ya. Tinggal. Tinggal ono ri. Tuku rokok ya. Piro? Wis iki aja lho. Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobong paman mangan. Iki becak 500 sing 200. Loh, aku lho kene lho kok ngono lho. aku pesene ya. Iya, ra wis bal bater aku isis lho, isin lho. Lah kan elek ta wong terang-terangan. Iya, iya, iya. engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusung ya sik oleh maneh. Jadi tanding kanca limang bati kawan ya. kok ya kurangnya wong duit rong sakit kok lima ngewu enak dipain ke HP mari duit ini wah ini dodol lo bud kata-kata nang jalan sakit habis <laughs> kok apa lo kata-kata jalan sakit lo tarik tarik tarik tarik tarik tarik kurangnya tak jalan paman kok lah kurangnya ya itu setengah itu setengah lagi si lima ngewu sing lurus setengah jalan paman kok bebas teko iku apa dia ayo ngitung ya tapi itu saya nono disit tapi tapi gak pantas kok tawuran ini 10 10 10 10 10 apa? 10 apa gitu Wis lek ngono tak. Eh? Yo nemen-nemen nek nek kan kan lumayan. Lek 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20. 20 biji ta. Long 20 biji man. Lho ha? Kon kok ora ora ae. Jadi milih paman kuwi ta. Oh tek kok tak no kon niku. Wis ya 10000 ya. Kon balik ta? Mlegi kon. Ya tak balik ya. Iya iya balik. Ayo Bu. Iya iya. Lah, lho ya. Loh, <laughs> tepake lah. Iya. Nah, ya apa ini? Ngomong karo Bu lebuk. Lah, kan mau nyeluk piro nyeluk sepuluh aja peringisan oleh bati ake gitu rupanya kan iya buk iya buk bingung nah kan ini kan safari ya ikan itu oh tuh lima lah apa? eh? kan rupu seri di tengah beli kan baklaran oma rupu seri di tengah itu Wah, oh, foto lo ambil duit cek peliter itu. Bilang nak nak warung di sini, ya. Iya, iya. Mari ngono, ini kok aku sing usungi. Iya, iya, iya. Sing kelompok no, sing kelompok aku ya. Iya, aku sing menek dah. Iya menek, sing ngedol aku. Nah, kau menek Iyo, cok kuatir wis toh. Cok beres-beres. Pokoke sing ngedol aku lho, lho. Iya, iya, Iyo, Lho, sing ngedol ya aku sih. Iya, aku ngedol ya aku aku kopo ya tok ini pamanmu iku koyo ngono dik iya iya kekeran tak basman ini saiki yuk diundur dhewe peno sing nang dhuwur aku sing nang ngisor lho lakon gak melok menek lha apa kok wedok menek-menek lho menek aku Ya, gak omong gak basman nek menek bisa iso aku menek iku ayo wis tak tak tunjung kene wis tak sunggi Ini ini ya, aku aku sungguh ya, sungguh ya. Tak sunggi, ya. Aku tak bukur ya. Iya, benar wes saiki. Nah, mencok ini. Kak Popo cak. Lu nak kegermu apa ya? Ya sama. Lah kekermu kok diapak kekermu iya. Ah tak ada wis ya. Iya, Cak. Waduh, gede-gede rek. Lho, aku eh, nang ndi? Aku kok iso nang geblokno, Cak. Hah? Hitungane. Lah, aku gak modul lah. Lah, aku gak ngadu lah. Wah ya apa lah? Ya apa itu kono lah. Bingung lah. Itu kono itu kono itu kono. Oh, setong satu sato, oh. satu. dadi sato. wah salah, masalah rek masalah. Akeh lah, aku bro bro bro bro. Lah. Tong dua, telok teman temen, temun. Si raja pada raja, si sedeng pada sedeng, si ya, ya. kenek pada kenek. Rajane kan padha. Nah iku Kedek kono. Kedek kono. Iya aku cangki pisan. Iya padha ae. Sik sik ta. Duh kok madang padha madang sik iki padha pecik. Kok kono wong menyanyi, Bre. Kok ono wong menyanyi? Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pak kalau cak? Eh, itu pak kalau apa apa? Lu, pacing. Pacing masa udah gede nih. Aku gitu pacing nih kau cek. Apa itu? Eh, lu. Wah, challenge. kok kayak sama delok irunge. Kakak, iku. Tamaran, tamaran, tamaran, tamaran. Budeng, budeng. Eh, budeng. Masa budeng kok kelamben? Eh, lho, kok ada buntute kok. Lah, Marena. Nah, ah, sing do ngisor Eh, wong wong e wong Lho, wong eh. Nah, nah, nah, ana uweng. Nah, ana uweng. Ana uwil. Oleh. Oleh. Lho. Dulure. Nah, Sopo kene? Nah, ana uweng, ana uweng. Oleh. Nah aku sugi nah, aku sugi. Nah aku sugi aku sugi nah. Gak kelemot tuh dek. Nah sugi, sugi nah. Gak ada kotor kotor kalau tak ada. Lo, lo uang hari, uang ngokor, lo, uang ngokor, loh, nyugi gak Ki benyak lo. Oh benyak benyak, kau ada uang, kau ada uang, kau benyak benyak kau ada. Masih mana hari? Oke. Jadi Kok nyugi gak tepak ngene kok dene aku. Hasan. Aku eh. Lah kok ketek-ketekan? Ketek-ketekan yo san bodo pedesan ah. Kula dek? Heh, kula dek? Rasaku budeng iku, Mang. Lho, kon budeng lak delok irunge wis kaya budeng kon niku. Ngawur ae. Iki sing ngontrak oma geger iki kok sing. Iya. Kok iso ngene iku penekan iku. Lho, penekan lho. Apa ngundoi iki pelem? Lho, pelem le. Aduh, gerang-gerang pling kerangan. Lah iya, ngunduk lak delok-delok. Apa? Lho poku. Nek njaluk iku ngomong. Lho ora ngomong njaluk dhisik. Tak sopran, aku njaluk poe. Niki pun barang dagangan niki sing gedhe, benar gedhe, hmm. sedengan, niki sing rodok cilik gulaane nggih gede dhewe Lho, ya dagangan ya dagangan. Lah terus apa? Poe sinten iki? Lagi, poe sapa? Kulo, pret. Poe safari. Hah? Poe safari. Poe sapa? Safari. Hmm, pret. Lah terus iki poe sapa? Poe Iki poku. Entri. Oh, Parimpet emperiku. Ya Allah, oh, kok diakan, ini kok aku, ini kok aku, ini hmm. Iki bojo kula kulak buah penel. Wis ora niku bojo penel apa ana dedon aku. Lho cek Bayu barek bojo penel. Lah ya kan iku malah aja merem ae cek ro. Ah, iki wis mawo ae dipamer. Wis mawo dipamer-pamer no ben gak mawo ya. Pecicil ana gerdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi sampe jelas nggih. Kali markaban. Hmm. Sapari dodol luwe peto. sawi te woe-woe didol aku. Dipasak kan sampean? Kula nebah, Dik, nebah. Ngono lho. Sampean po iki tuku tuku nang ndi? Sapari. Sapari. Ku nang ndi? Sapari. Sebab apa sih? Saya aku sing maju. Kalau aku budek wonge. Tuku nang ndi peno? Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih. Tak hmm. kran nggih. niki kula nembah 250.000 250 niki. Dadane pinten? Dadane sapari. Lah duwene di di dikene sapa? Sapari. Hah? Eh beri lagi sapari. Kok lancang? Kok lancang? Kenapa lancang andi en sapari? Lah apa wong niki tegal kula. Lah napa kok aku mbayar 200.000? Ayo tak diangkut iki. Eh, setanane aduh. Oh, jadi setang setong ae. Eh, hop hop hop. Hop. Ana ngono wong itung sampe gopo kabeh. Kono kula apa ukuran dakno? Lho, kelap-kelap iki tegalku iki. Mau tegal-tegalmu aku tuku sapari ya dakno. Iki pelemku. Pelemku kapan kok nandur? Lho. apa sih? Aku nandur laporan peno ngono. Ya kan eh, laporan ngono. Pacet aku nandur pelok ngono ta. Iya ta. Ya apa ya, Pak? Pacet aku nandur pelok tadi po ngono ta. Heh? Wah, ora kok niku. Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan sapari kono pokoke aku. Sapari aku. Iki tepat ilang lho nggih niki urusan lho, pas ilang lho. Ya apa Oh, barang puan. Iki 150 iki duwe peno. Tuku nang Sapari. Tapi boy iki Tegalku. Tak ngono jawane bapakku sing nek panjenengan iki Tegalmu, hak milikmu, nek wis kurang ajar iki Sapari. Lah ngene tek diurus sampe golek mawon. Ya saiki ngene ya, Bu Karena, pelem iki aja didol dhisik. Iya ya, terus. Oh, tak didol dhisik. Aja didol dhisik. Saiki kae diurus nang Sapari. Iya, ngono. Biasa Sapari nang warung lho, gerdu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. nyambut gawe marung wayah rendeng-rendengan konco iki gembruduk kane sing bayar ayo ya apa wong delok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan udane nyelek bayare gak ono blas ya, lho lho duh suwe ri kene Sapari. Ya semana Apa? Eh, duit ditum kene lho, Mbok. Ditum-ditum oh, ngono. Tapi semarung jadi ya dipakai. Kok tak pakai dhewe pokoke mangan-mangan no. Apa iki? Ini Butuh apa kan iki? butuh kopi ta? Campuran. Kacang hijau ta? Campuran. Campuran. Iya. Eh, kacang kadal kan. Ah. <laughs> Kacang kadal kan niku iso ae. Gula campur kopi sejak banyu wedang-wedang. Wedang. Kita kake iya. akeh titik ae separuh aja. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur. Ya Pak, jalan wis ana. Apa? Iki warung nyar lho iki lho. Kalau kunci pepet ya. <laughs> sing maru gak kuat kalau ana kunci pepet Gano oh, kok pernah gue pepet kano maru Jai cai cai jai cai cai ano cai kano lewat tang cai kate gula cak Hah? Eh? Wetan jahe gak ada gula. Ada gula ta? Kopi ae. Kopi kamur jai Kopi jai Kak nondok. Ya. Ndoke durung ngendoki pitike. Ya ya pitike dicampur jahe. Anu iki segone apa sing ana? Akeh segone. Gogolong, sego golong. Iki nurut ala bancaan iki. Lha nek iki sembarang iki sing eh, iya gotone ana ngono. Lho ngono lho. Serbada serbaguna hmm. kadang-kadang gemarung kadang-kadang dijoko bengi warung. Sanane. Janane. Terus sawang iki butuh apa? Sego apa? Sing sego anget ae wis. Sego anget ana. Sing setengah anget ana. Sing sing anyep sego kae banyu ya bukan. Ana. Ana lho. Ono kok ana tok iki warung ta. Wis garingan ae garingan. Garingan. Sego sego putih. Sego putih. ndok, adik sendok. Sendoke diselang arek-arek kuwi durung dibalekno. Ya gak ya ganok ya. Ganok! Tapi Tapi lho, ngarepi lo wana pitri warung ini. Yo cek buruk bangun ini kewakan tak ku ini. Cak. Lon, dikuanti. Warung Surabaya cak amin tohan. Lho, iya wanya ini. Kadang-kadang anak-anak lo truk bisa lewat ini. Alamatnya dicantum no. Iku nak oleh bantuan toko hari-hari ini. Yo, amin toh hari toko laban. Loh, eru awamu? Iya. Oh iya, jangan gue laban. Ya, apa kabarnya Jimmy ya bang Jimmy? Wah, wis. saya ki menter saya ki rek watu ae watu terus ana kok iki diwedangi diomongi to nah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku ya, aku teh teh anget teh anget terus tok segone rawon ya ah rawon sego rawon ngopo segone ri ada iwak ta eh ada iwak lah ana duduwe tok ya ya duduwe tok ya mbek iwak ya duduwe iki ngono macam-macam ana sing asin ya ana sing setengah asin asin aja ndang blutrek Wah, ya sing biasa ngono ya. Biasa ta iya. Sing ngono pri? Sagu, sagu. Kapan apa dawuh mana? Iya ri, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah irian iki pancen botone sagu kabeh. Lho bubur ketan ira sagu. Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa wong panganan. Wis sak sagu, bubun apa bubur. Kamu muni bubun aku ri. Jalek safari jalukane angel-angel wis ojo anu wis mangan meja mari di dipangan apa sih wong ora jajan. Rujak wis ana jak rujak. Ana, ana, ana, ana. Rujak rujak apa? Rujak ulek rujak ulek. Ono rujak ulek ono. Jenang gula jenang gula. Ana, sembuh wareng ono iki. Jenang gula ono. Ana. Kecir-kecir. Ono. Gula nyanyian kabeh iki. Ya cengur, ya cengur. sayang, ri, cingure Mas mana? Sayang ri cingure ri. Apa? Tenten cengur hari ini. Ya cengur pun apa? Kari <laughs> lambene. Oh, oh anu wek no segorawon, segorawon ya, teh panas, teh panas, susu panas mana tadi? Eh? Susu panas. Ah, sing adem ya, eh, panas nggak oh, panas. Oh, kaya enak adem ini, kaya enak ri, eh? adem ini kaya enak. Tangan tangan teh, tangan tangan. Wah, cik, cik durung panas ri. Nek kono njaluk anget-angetan. Dur nyumet kompor ya kemari. <laughs> Iki warung opo karepe iki? Wis sing sing cedengan ngene cedengan. Ya, ya, ya. Iya iya. Anget ta. Ah. Anget kuku. Anget ta anget Anget. Sangat ae. Iya. Ya iki tandang iki tak ndukur kompor, mm-hmm. terus tandang iki jokono, ngono lho. Siri <laughs> ngomong mana iki? Tandang iki tak ndukur kompor. Iya. Terus tandangi jokono. Aku njero tandang ngono ta. Oh niku nak ya kata dadi menung. Jokono banyu. Belak arek-arek iku cok wae. Damal bareng. Iya. Tapi tapi biasa sak pisan markeso rene. Markeso mesti wirai. Lho iya. Ini nane, wingi nane rene wirai. Iya. Mbak iku sapa iku? ndak pira lah, ndak pira. Karena iki dodol banyu ta dodol omong. Wis sakit ndak pira durung mangan kok ndak pira sapa hari iki omong. itu ndak. Sing mangane kari ngono lho. Sing ngemplok iku kapan? Ya lha iki mangan apa? Wong sik ngomel tok ta Wis akeh nang godhok-godhok ngono. Iya wis. Enggak hmm. gawe pegawe ta? Ah, akeh mburi, masa pegawe nggo ngarep kabeh. <laughs> Ono pelayan ta? Akeh nggo kono lho. Ono kok iso akeh. Cara niku macam-macam, istilah kuwi kuwi akeh. Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, Kendang iso, iso. Cengkiri tak sing tanggung, tak sing iku sing buwarang ora. Wah, iki bagian iso iki. bagian kemis sembarang ija aku tak namburi dia ya iya kan kena tapi mbak awas-awas sama arah-arah ya ngomong ketok melaku lah gak kagiawin ya iya tak awi tapi aku sih bayari lah ngawi uang bulan ini banyu ini banyu seumur ini duit emang lho, ngendiri wak ini lho tapi itu sak mono kok urung anu kok vira-vira selawi selawi ya selawi no pantas ya selawi kondisi Ah, eh, man. Apa iki? Eh, eh, man, mangan, mangan. Mangan, mangan, mangan, mangan, mangan ngawur ae kon iku ono resiko. Kene mangan, Mas. Ayo mbok, mangan, Mbok. Oh, etes nek ngomong. iya, iya. Ayo ngomong aku. Kok beli pesenan 250? Eh? Balen duwe. Lho, iki Pak Becak kurang 250 gak ono lho. Eh? eh? Iki jale Wak Bali, ngono lho. Oh, Wak Bali. Nek mangan Wak Bali. Iki tak buk. Iya, lungguh dhisik tak buk. Aku oleh koyo gede jange. Oh, Kak. Lho, iki. Lho, sabar. Iki sabar. Lho, Iya. <laughs> apa? Heh? Aku tak setek dhisik. Oh, kan. Dhisik. Kene lo mangan-mangan dhisik lha apa sotek. Makene ri kene. Terus longgel rematik kuku mak. Ah, wis tak gampang kok tak sentekno. Kok dilek mak tolong mau ngomong ana. Wis aku tapi jedi engko. Ono perlu ta? Heh? Ono perlu? Ono ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sapa hari? Mari rezeki, ngomong aja. ana aku sapari ku wakil lho sapari gak aku tok lho ya iki sapari kon iki Sapari tuwo ana iki safari kon Sapari pancak kendang ku ya ana safari kon kok iki oh aku ta iya apa dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane apa ana acara sugo kene ri safari lungguh ta lungguh ri arek ganteng anak wong gendeng ya Nyawa gendang? Apa lah apa? Ini senon lho. Iya iya nyok kene ya. Kok apik dik kon. Oh. Dadi kan apik kancamu kan tahu maksudnya nyalai kon sih aku. Manis. Pinter kan? Nah, lulusan apa SMA? Ah. Pinter kan ya. Pinter, sekolah. Sing kan dol iku pelem. Hmm? Sing kan dol iku pelem ta? Ero ta? Ero. Iya. iya kan yang itu ya. Iya. Nah, ya wis pelem sing nebas kan ya. Oh iya kan ya pengaran awake dhewe bodoh. Lah pelem iku tinggalane paman. <laughs> Hah? Tinggalane paman. cari nyandak paman-paman ta. Lho pelam ngono pelem tinggalane pamanmu ta? Enggak ya, Pak. Tinggalane bebek. Dudu. Lah kok kan dol, Dik? Lho, iya. Wek sapa iki? Heh, wek sapa iki? Ya jarene nekmu jare. <laughs> Ayo wek kok kok dol. Heh, kok kok dol. Butuh dhuwit kan aku. Heh, butuh dhuwit. Butuh dhuwit kan dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe? <laughs> Lha apa ulu-ulu ta? Kok ulu-ulu lah iki wong tegaku, pelemku kok kon dol. Lho kok jini, kok iki jini eh? ta enggak? Lah kata iki iki wong iki wekku. Lah kok iki jini karo ane gak apa-apa. Kok karo ane karo ane wis kadung di proyok ambek Baseman ndukur pelem kono arene. Iya, larang 250 kan. Heh, 250. Lah iya kok lancang iki wong tek cokran kondol, heh. Hmm. Tak kene kertu lu Aduh, temenan peno pinteng golekno batine cacahe peno. Aduh. Bati apa, Bu? Ngawur ae kono. Meneng kok iki pinteng cacah sapan iku golekno batine aku mek anu. Untunge kan akeh, Bu. Aduh, temenan mau teko bluk kok waduh wis ono blok ngono. Terus iku Lemeh kok batine akeh kok, temenan deh. <laughs> Bye. Cuma ya apa? Ngawung-ngawung ini ada yang nyawat buruk. Hmm. Terus nelebok? Aku ukur. Aku ukur. Bopo kabeh iku, Mang. Karo sing nyawat. Sopo nyawat, Mang? Aku. Oh, takno. no. Ora aku sing nyawat. Ya, Pori. Iya, iya. Ayo, kok kudu tak jawab. Eh, tak jawab kon. Wis tak tel kok. Cucuke sapa iki? Cucuke. Masih kadung kon, kadung kon cocok iki Basmanono. Dudu iki sapa? Ya aku. Sampai sapa maneh? Aku Suwi. <laughs> Oh, kon melok ae. Aku Suwi gak tawangan ijen. Sampai sapa? Kartolo Slawi. Rikon ku salah ri. Lah karine ya gak aku. Sapa? Keluargaku. Ya padha ae iku. Wah, iki salah ri. Wong duduk barange ya apa? Barang sapa? Ayo duduk barange. Dadi barange sapa? Peduli di pangan cocok pangan Suwi pokok. Duwekku 200. Iya, karine jek ono kok ya. Iya, terus nang kabeh pira? 250. Nah, iki karine 50 iki. Lho, kari 50 akeh karine. Lho, sing 100 sing kok gampang tak kena larisan ngarepi tak. Ora oh, iso 200 ae. Ojo arisan didol didol makne. 250 tak tak nang ngawur ae kono. Kan ngono lho, ya apa kon niku? Kon niku kok sampe ngewangi safari ngewangi paman. Rohku mang diomongi nang embung jare duduk wae safari. Lah ngono lha aku gelem. Nek wong Tegal ku arek rek ngerti nek poh eh, eh, peno. Kok iso keren. Nek tak basma njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet. Bareng nang witik kan. Ah, koloten. Pencet koloten, munggah koloten. Oh, pencet gak dikolot. Oh, tak dong ngawur. Apa sih dikolot aku gelem pokoknya gak sito lek ngolot. Dhuwit iki jek woto. Kuwi tak balikno, Mas. Hmm. Ablak. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya lho. Iki repot timbang ponakan dhewe, Cak. Ah, saiki sampean tak latih nate. Wis, pengorbanan gampang. Safari ya iya, iya, iya. yang ngono pokok baleni yeah, duwe. Iya, iya. Yeah. Coklan yang ngono, Kran. Aku ngerti nek iku.